Powstańmy razem, pomódlmy się, poprośmy Boga, żeby błogosławił nasze rozważanie Jego słowa, poznawanie Jego atrybutów. Kochany Ojcze, przychodzimy do Ciebie z wdzięcznością, że mamy ten czas, mamy to miejsce, mamy tę możliwość, aby wpatrywać się w Twoje słowo. Prosimy, byś błogosławił brata, który będzie się dzielił, to moje tłumaczenie, nas wszystkich, którzy będziemy słuchać i rozważać. Daj nam łaskę zrozumienia, daj nam łaskę poznania Ciebie przez to zrozumienie, zbliżenia się do Ciebie, większego uwielbienia Ciebie i służenia Tobie. Prosimy, mów do nas i daj nam doświadczać Twojej obecności, Twojego nauczania. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Witam serdecznie. E, po pierwsze chcę, e, chcę mówić, że e, rozumiem po polsku, mogę coś skazać po polsku, ale nie mogę głosić po polsku dobrze, dlatego będę mówił po angielsku, a brat Paweł będzie tłumaczył, tak? <laughs> I'll start with a little story. Rozpocznę od opowiedzenia krótkiej historii we were traveling in different uh, places and uh, Hal was presenting the series on the attributes of God. Podróżowaliśmy po kilku miejscach i Hal dzielił się tym nauczaniem na temat atrybutów Boga. And it just so happened we were in Paris. I dotarliśmy do Paryża. And uh, this is where we met up. Tam się spotkaliśmy. And we reviewed like uh, what topics we would be teaching next i rozmawialiśmy o tym, jakie kolejne tematy będziemy poruszać. Albo raczej, czego Hal będzie nauczał. I przeglądaliśmy listę Bożych atrybutów. Uh, I na początku tej listy znajdował się atrybut Bożej sprawiedliwości. And we were like, okay, well, but and Hal goes, Uh, but do I have it? <laughs> Do I have it prepared? I Hal zaczął się zastanawiać, czy w ogóle ma przygotowany ten temat. So we had the uh, well last minute uh, rescue operation. I musieliśmy taką operację ratunkową przeprowadzić. And I volunteered to develop this topic. I ja zaoferowałem się, że przygotuję nauczanie na ten temat. Because I had just been uh, teaching about righteousness and justice of God at uh, our own church. Gdyż y, właśnie w naszym zborze nauczałem na temat sprawiedliwości Boga. And it was a great challenge for me and a great blessing for me. I to było dla mnie wielkie wyzwanie, ale też wielkie błogosławieństwo. And so I hope this will be a blessing to you and this will encourage our hearts to know God more by studying his attribute of righteousness. I mam nadzieję, że dla was też to będzie zachętą i dzięki temu wszyscy bardziej poznamy Boga w jego sprawiedliwości. Okay. So addressing the uh, Polish speaking congregation has its blessings and its challenging uh, challenges compared to uh, the Russian speaking congregation which we normally do. Dla mnie y, dzielenie się słowem w polskim zborze jest y, błogosławieństwem, ale też niesie pewne wyzwania, których nie ma dla mnie dzielenie się w, pośród y, mówiących po rosyjsku zborów. Y, I szczególnie w odniesieniu do tego atrybutu Boga, którym jest sprawiedliwość. Because in English and in Russian the words righteousness and justice are different words ponieważ e, w języku rosyjskim i w języku angielskim e, sprawiedliwość i prawość to dwa różne słowa. But in both Hebrew Old Testament and the Greek New Testament, as well as in Polish, as I see, uh, it's the same word sprawiedliwość. Ale zarówno w języku hebrajskim, jak i w języku greckim, co też pokrywa się z językiem polskim, to jest jedno słowo, sprawiedliwość. At least the root of this word is still the same. Przynajmniej e, rdzeń tego słowa jest taki sam. And in Greek the e, the, e, the root dikaios w języku greckim jest to słowo dikaios and in Hebrew is the root tzedek or tzadik a w języku hebrajskim to tzedek czy tzadek. And this root basically means compliance with ethical and moral standards. I generalnie to, ten rdzeń oznacza zgodność z etycznymi czy moralnymi standardami. Or as the Jews normally believe, uh, this uh, the idea of tzedek is compliance with the natural laws by which all creation lives, in which harmony is observed among all interested parties. Y, według y, żydowskiej definicji jest to zgodność z naturalnymi prawami, y, na podstawie których opiera się całe życie stworzenia w harmonii z obserwowanymi, w harmonii ze wszystkimi zainteresowanymi partiami czy uczestnikami. And those parties are or could be humans, animals, plants, the creator and the cosmos, the world. I tymi właśnie partiami zainteresowanymi mogą być ludzie, zwierzęta, rośliny, sam Stwórca i wszechświat. And to give you the idea of how this concept of righteousness works, you can, uh, I would invite you to look at Leviticus uh, chapter 19, verse 36 i aby zobaczyć, w jaki sposób to działa we wszechświecie, rozpocznijmy od y, przeczytania wiersza z trzeciej Księgi Mojżeszowej z dziewiętnastego rozdziału. Wiersz 36 tłumaczenie było tylko pierwszej strony, reszta będzie po angielsku. E, niestety nie zdążyłem wszystkiego zrobić, także wybaczcie mi, nie zdążyłem tego przetłumaczyć, ale będą referencje biblijne, które będą pomocne w, w znalezieniu e, tekstów. Będziecie mieli rzetelne szale, rzetelne odważniki, rzetelną Efę i rzetelny Chin. Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. Okay. So this word uh, uh, and in the newer tra Polish translation as I found it is sprawiedliwy. Mm -hmm. To słowo, które tutaj w tym tłumaczeniu dosłownym rzetelny można też e, oddać e, tym y, hebrajskim słowem, które oznacza sprawiedliwy. Mhm. And in English it's just. W języku angielskim to słowo just, which is co po polsku tłumaczymy jako sprawiedliwy. And in the Russian translation it is uh, wierny, which is faithful. A w języku rosyjskim mamy słowo wierny, czyli y, sprawiedliwy, właściwy. Uh, so that gives you the idea that there is a standard and there is something that you can compare to this standard, and it would be equal or corresponding to, or at least in harmony, in harmony with this standard. A więc e, mamy tutaj ideę pewnego standardu, tak jak odważniki są pewnym standardem miary, do którego odnosimy się i który pokazuje nam, co jest właściwe, co jest sprawiedliwe. And this brings us to this very important issue of how we should perceive the concept of righteousness. I to pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób winniśmy pojmować e, sprawiedliwość. If righteousness means compliance with standards or certain standards. Jeśli sprawiedliwość oznacza e, zgodność ze standardem lub z jakimiś standardami. And it would be both spiritual or physical or any other standards. I możemy tutaj mówić o fizycznych jakichś standardach, jak również duchowych standardach, czy jakichkolwiek innych. Then the question is, is there someone or who is this someone who can comply best with those standards? To wtedy pojawia się pytanie, kim jest ten, który najbardziej jest zgodny z tymi standardami? I myślę, że odpowiedź jest taka, że jest nim ten, który ustanowił te standardy. Ah, czyli sam Bóg. I jeśli spojrzycie na ten wiersz, który właśnie przeczytaliśmy, it talks about the scales, the ways, uh, everything else And then the phrase ends with I am Yahweh, your God. Mamy tutaj y, szale, odważniki, Efe, a później zobaczcie, ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Which means that I have established the standard for those uh, ways and scales and efes and uh, hymns and everything. Innymi słowy, Bóg mówi, to ja ustanowiłem te standardy miary, szale, odważniki, Efe czy Chin. So obviously uh, God Yahweh says, I am the standard. Innymi słowy, Bóg Jahwe mówi, ja sam jestem punktem odniesienia. So we will be talking now about the righteousness of God himself. A więc y, przechodzimy do sprawiedliwości samego Boga. So God comes to us as the legislator, the law giver and the law maker, especially in the Old Testament. Bóg szczególnie w Starym Testamencie objawia się nam jako ten, który jest e, stwórcą prawa, jako ten, który ustanawia standardy sprawiedliwości i prawa. He is the one who created all laws and he set the rules for uh, and norms for all of his creation. On jest twórcą prawa i on ustanawia normy życia i działania dla całego stworzenia. Uh, and he, uh, he established those rules by which we as creation of God should live. To są zasady, według których my jako Boże stworzenie powinniśmy postępować. And, uh, and then he himself is the best executor of those standards. Natomiast sam Bóg jest doskonałym odzwierciedleniem tych y, standardów. On sam według nich postępuje. And also he is the best judge according to, to those standards. I on też jest doskonałym sędzią tego, czy ktoś postępuje, czy też nie postępuje według tych standardów. And he is always faithful to the standards that on sam jest wierny tym standardom, które on sam ustanowił. Możemy o tym przeczytać w drugim liście do Tymoteusza, e, drugim rozdziale i trzynastym wierszu. Jeśli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje bo nie może się zaprzeć samego siebie. So he did not only establish the standard, but he also fulfilled all the standards and he will judge according to the same standards. A więc on nie tylko, czyli Bóg, nie tylko ustanawia standardy, ale sam postępuje zgodnie z tymi standardami i jest sędzią wszystkich innych którzy winni e, też żyć według tych ustanowionych przez Niego standardów. And let me give you the definition that uh, was introduced by Wayne Grudem. Pozwólcie, że posłużę się definicją e, przedstawioną przez e, teologa Grudema. The righteousness of God means that God always acts according to what is right and just and he himself is the highest standard of justice. Sprawiedliwość Boga oznacza, że Bóg zawsze działa zgodnie z tym, co jest właściwe i sprawiedliwe i On sam jest najwyższym standardem sprawiedliwości. So God always acts himself on the basis or, or according to his own regulations. Innymi słowy, Bóg działa zgodnie ze standardami sprawiedliwości, które sam ustanowił. And this is how Moses describes God in Deuteronomy 32 verse 4. W taki sposób Mojżesz opisuje Boga e, w Księdze Powtórzonego Prawa, 32 rozdziale i 4 wierszu. Mówi, On, skała, dzieło Jego doskonałe bo wszystkie Jego drogi są słuszne. On jest Bogiem wiernym, a nie zwodniczym. On jest sprawiedliwy i prawy. And this Song of Solomon is repeated in the New Testament, even though so, uh, or, uh, Song, Song, of Moses. Moses, even though Moses himself was no longer living uh, on earth, in the book of Revelation, chapter 15, verses 3 and 4, i widzimy, że te słowa y, są powtórzone w Nowym Testamencie. Mamy tam scenę, w której jest śpiewana e, pieśń Mojżesza w Księdze Objawienia w 15 rozdziale, trzeci i czwarty wiersz, gdzie czytamy A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń Baranka. Dzieła Twoje są wielkie, i godne podziwu. Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu Narodów. Któż by się nie bał, o Panie, Twego imienia i nie uczcił Go? Bo Ty sam jesteś święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki. It's interesting that in this Polish translation um, the, the righteous acts of God were translated as słuszne twoje wyroki. Ciekawe, że właśnie w tym tłumaczeniu y, sprawiedliwe dzieła Boże są przetłumaczone jako słuszne Boże wyroki. So the, there's this other synonym in Polish uh, describing the righteousness of God. A więc mamy tutaj ten synonim polski odnoszący się do sprawiedliwości Boga, czyli gdy mówimy słuszny lub sprawiedliwy. And then um, when we talk about uh, oh, the next uh, thing, yeah, uh, uh, for us to see how God uh, reveals Himself or um, explains Himself uh, through righteousness, we can see that God comes Uh, Gdy Bóg objawia siebie w swojej sprawiedliwości, widzimy Go jako sprawiedliwego sędziego. And even before we look at Psalm 7, we can, uh, we can see a, an example in the book of Genesis. Zanim przeczytamy słowa z psalmu 7, spójrzmy jeszcze na fragment z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 18 rozdziału, 25 wiersz. And it's an interesting situation that Abraham is pleading with God for mercy over the citizens of Sodom. Mamy tutaj sytuację, w której Abraham rozmawia z Bogiem i błaga Go o miłosierdzie nad mieszkańcami Sodomy. But when he actually talks to God, he doesn't say be merciful, he is talking about his righteousness, his justice. Ale ciekawym jest fakt, że gdy prosi o miłosierdzie, nie mówi do Boga, żeby był miłosierny, raczej prosi Go, by objawił się w swojej sprawiedliwości, żeby był sprawiedliwy w tym, co zrobi. Przeczytajmy ten wiersz z 18 rozdziału Księgi Rodzaju, 25 wiersz. O, nie dopuść do tego, aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnymi, aby stało się sprawiedliwemu to samo, co bezbożnemu. O, nie dopuść do tego, Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią, mógłby postąpić niesprawiedliwie? So, he's, he's actually asking God be merciful on these people, but yet he says, because you're righteous, would you save their lives? Mojżesz prosi Boga o miłosierdzie nad tymi ludźmi, ale zobaczcie w jaki sposób y, przedstawia to Bogu. Mówi, skoro jesteś sprawiedliwy, czy mógłbyś postąpić niesprawiedliwie? And uh, now let's look at how God uh, comes across as the righteous judge. And uh, it's interesting how this theme is developed in Psalms 7. Natomiast e, w psalmie 7 widzimy to, jak Bóg przedstawia siebie samego jako sprawiedliwego sędziego. Uh, And uh, David, or the psalmist, whoever wrote this song, uh, is oppressed and he seeks support from God. And he understands that God is the righteous lawgiver. Yet at the same time, he first ple- uh, refers to his own righteousness, and only then he comes to God as the righteous judge, and then he asks for the righteous uh, justice. Brother, that's too long. I can see the first two, okay. <laughs> Y, y, kontekstem tego psalmu y, jest sytuacja, w której psalmista czuje się pod jakąś opresją i szuka wsparcia od Boga. Rozumie, że Bóg jest prawodawcą. Mhm. But he also thinks that he himself i ten psalmista myśli o sobie, że jest sprawiedliwy, przynajmniej na początku psalmu tak siebie prezentuje. Uh, Ale gdy zaczyna rozmyślać o Bogu i skupia się na Bożej sprawiedliwości, to widzimy, że to zaczyna triumfować i wtedy widzi Boga jako tego, który absolutnie jest sprawiedliwy. And uh, if we start with maybe you can use your mm -hmm. translation. Okay. If we uh, let, let's look at verse 8 first. Najpierw popatrzmy na siódmy wiersz, Psalm y, siódmy i wiersz ósmy. dziewiątym. Jachwę, Jachwę wytoczy sprawę ludom? Sądź mi Jachwę? Czy... Tak, tak, tak. Sądź mi Jachwę. Okej, okay, czyli nasz dziewiąty, u nas mhm. dziewiąty tak, wiersz. Tak. Jachwę wytoczy sprawę ludom. Sądź mnie, Jachwę, zgodnie z moją sprawiedliwością i według mojej prawości sprawuj nade mną sąd. But then after he contemplates on God, uh, contemplates on God, let's uh, read verse 18. Mm -hmm. think, yeah, yeah, 18. Your, yeah. Natomiast jak dalej rozważa naturę Boga i Jego sprawiedliwość, to zobaczcie, jak kończy ten psalm w wierszu 18. Będę wysławiał Jahwe zgodnie z Jego sprawiedliwością i śpiewał na cześć imienia Jahwe Najwyższego. And it is true that he is the righteous judge because he is the one who is the guarantee for his standards that they will always be upheld. Bóg jest sprawiedliwy, gdyż e, dba o to, aby jego standardy sprawiedliwości były utrzymywane. And uh, it comes in such a contrast with the unjust uh, judge that we learn about in the, in the parable of Jesus in Luke chapter 18. Jest to wielkie przeciwieństwo tego niesprawiedliwego sędziego, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale od 2 do 8 wiersza, gdzie Jezus opowiada tą przypowieść o wdowie, i niesprawiedliwym sędzi. Uh, for example, just uh, read verse 2. Y, spójrzcie na Ewangelię Łukasza, 18 rozdział i drugi wiersz. W pewnym mieście żył sędzia, który nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi. And that's exactly the contrast of how God is, because he was unrighteous, unjust judge. A więc tutaj mamy totalne przeciwieństwo Boga. Tutaj mamy człowieka, który jest niesprawiedliwym sędzią. Ten sędzia miał świadomość tego, jaki jest standard sprawiedliwości. Został powołany, żeby strzec tych standardów sprawiedliwości. Uh, uh, Ale widzimy, że nie przejmował się tymi standardami. But even then, the the unjust judge brings justice to widow. Ale w rezultacie natręctwa tej wdowy ten sędzia w końcu czyni sprawiedliwość tej wdowie. Because apparently the widow knew of the standards and she was demanding this judge to act according to the right Ponieważ ta wdowa również znała standardy sprawiedliwości i naciskała na niego i wywierała na nim presję, aż w końcu on się jej poddał i uczynił to, co było sprawiedliwe. Uh, God himself testifies of his righteousness in uh, the book of Isaiah, uh, chapter 45, verse 21. Bóg y, składa świadectwo o swojej sprawiedliwości w księdze Izajasza w 45 rozdziale, wiersz 21. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę. Tak, niech się wspólnie naradzą. Kto dawał o tym słyszeć od początku? Od dawna to ogłaszał czy nie ja, Jahwe, poza którym nie ma już Boga, Boga sprawiedliwego i wybawcy nie ma poza mną. Oh, it says that you know, God is righteous. Mm -hmm, yeah. But he is not only the righteous God, but he is also the righteous Savior. On nie tylko jest sprawiedliwym Bogiem, ale jest też sprawiedliwym wybawcą. I o tym też później jeszcze troszkę powiemy. Mm-hmm. Okay, so God is not only the righteous judge, but he is also the righteous lawgiver. Bóg jest nie tylko sprawiedliwym sędzią, ale jest również sprawiedliwym prawodawcą. Just briefly, let's uh, read from Psalms 19, verse 9. Króciutko tylko spójrzmy jeszcze na psalm 19 i wiersz prawdopodobnie 9. book of Psalms is interesting in many different translations. The, uh, the verses go back and forth. E, jak wiecie, w Księdze Psalmów te wiersze w różnych przekładach są w różnych miejscach. E, to jest dziesiąty tutaj w tym moim przekładzie. Ja mam przekład dosłowny. W przekładzie dosłownym jest to wiersz dziesiąty. Bojaźń Jahwe jest czysta, ostoi się na zawsze, rozstrzygnięcia Jahwe godne zaufania, a przy tym sprawiedliwe. So his word and his laws are all righteous or just. Wszystkie Boże słowa i Jego prawa są sprawiedliwe. Okay. So let's talk a little bit about how God is the righteous savior. Przyjrzyjmy się trochę tej koncepcji Boga jako sprawiedliwego zbawiciela. Uh, the epistle of uh, Paul to the Romans says a lot about the righteousness of God. E, list apostoła Pawła do Rzymian w wielu miejscach porusza kwestię sprawiedliwości. And uh, there is this one of the most famous verses in chapter 1 verses 16 and 17. Jeden z najbardziej znanych wierszy z tej księgi to wiersz e, z pierwszego rozdziału, wiersz 16 i 17, gdzie Paweł mówi: Nie wstydzę się Ewangelii, jest ona bowiem mocą Bożą dla zbawienia każdemu wierzącemu, najpierw Żydowi, a i Grekowi. Objawiona w niej jest sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak napisano, sprawiedliwy zaś z wiary żyć będzie. So it's interesting that the apostle Paul says that if you guys both Jews and Gentiles uh, want to be saved. Apostoł Paweł mówi, jeśli wy, Żydzi i poganie, chcecie być zbawieni, potrzebujecie wiary. But the ultimate goal is to reach the righteousness, uh, righteousness which is revealed through the gospel. I celem tego jest osiągnięcie sprawiedliwości, która jest wynikiem Ewangelii. I to nie jest sprawiedliwość jakaś tam, czy jakaś tylko prawość. Mówimy tutaj o sprawiedliwości Bożej, sprawiedliwości Boga. I Paweł mówi, że ta sprawiedliwość objawia się z wiary w wiarę. And sometimes, uh, especially when we talk about salvation, or even if we talk about the situation around us in this world, we may assume that God may necess not necessarily be just or righteous. Kiedy patrzymy wokół siebie, patrzymy na różne sytuacje wokół nas, czasami trudno jest nam y, zrozumieć czy ufać że Bóg jest sprawiedliwy i jest sprawiedliwym sędzią. I don't know if you have heard this uh, during the last few months, but uh, I have heard that the war in Ukraine is not fair. Nie wiem, czy słyszeliście takie opinie, ale ja niejednokrotnie słyszałem w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wypowiedzi ludzi, którzy mówili, że ta wojna na Ukrainie nie jest sprawiedliwa, nie jest uczciwa. I e, niektórzy kwestionują sprawiedliwość Boga, który pozwala na taką nieprawość, jaka dzieje się na Ukrainie. Albo dlaczego dobrzy ludzie stykają się z jakimiś e, bolesnymi doświadczeniami, dlaczego przychodzą na nich różne złe rzeczy. To nie jest w porządku, to nie jest sprawiedliwe. Albo dlaczego bezbożnym ludziom tak dobrze się powodzi i są, wydaje się, błogosławieni. And uh, the issue of this is that uh, we don't look Uh, up enough. Problem w tym, że niewystarczająco patrzymy w górę. Because we only see the situation that we can see and we are very short-sighted. Widzimy tylko to, co przed naszymi oczyma, a my jesteśmy bardzo krótkowzroczni. Uh, we, uh, we have all been reminded many times about Romans 8:28. Wielokrotnie słyszeliśmy i przypominaliśmy sobie o słowach zapisanych w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, wiersz 28. Wiemy, że kochającym Boga wszystko współdziała ku dobremu, tym, którzy są powołani zgodnie z Jego postanowieniem. And what seems to us as evil, what seems to us as not just, Uh, may actually be for our good or for the good of those who we care for. To, co nam wydaje się niesprawiedliwe, to, co nam wydaje się złe, może w ostatecznym rozrachunku okazać się czymś dobrym dla nas samych, czy też dla tych, których kochamy. And while we are still in the book of Romans, uh, Paul describes the situation when somebody wants to blame God for being unjust uh, in chapter 9 of uh, Romans. I dalej, e, patrząc na naukę listu do Rzymian, w dziewiątym rozdziale Paweł zwraca się do tych wszystkich, którzy chcą się spierać z Bogiem i którzy chcą mówić, że Bóg jest niesprawiedliwy. Well, as God's creatures, we do not have the right to criticize or even evaluate God of whether or not he is just jako Boże stworzenia nie jesteśmy w stanie i nie mamy prawa podważać e, Bożych decyzji i kwestionować Jego sprawiedliwości. Stworzenie nie jest w stanie oceniać Stwórcy. And they're not only, they uh, not only cannot, but they're not even allowed to nie tylko nie jest w stanie, ale Bóg tego zabrania. Nie wolno stworzeniu kłócić się i krytykować Stwórcę. Przeczytajmy te wiersze z 9 rozdziału, wiersz 20 i 21. O człowieku, przeciwnie, kim ty jesteś, że spierasz się z Bogiem? Czy rzeźba pyta rzeźbiarza, dlaczego mnie tak wyrzeźbiłeś? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, by z tego samego zaczynu zrobić jedno naczynie do celów zaszczytnych, a drugie do niezaszczytnych? Okay, so uh, we don't have the uh, permission or the right to criticize God or call him unjust because we do not know the uh, well we do not know God's plans well enough and we don't know why he is using those circumstances for his own glory for his good nie możemy i nie wolno nam oceniać Boga ponieważ nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego co Bóg robi i w jaki sposób używa danych okoliczności czy sytuacji w realizacji Jego celów, które mają służyć Jego chwale i naszemu dobru. A więc y, zróbmy takie krótkie podsumowanie dotyczące sprawiedliwości Boga. So God's righteousness or justice means that God the creator created all the laws of the universe uh, himself and fulfills them himself. Bóg czy Boża sprawiedliwość, Boża prawość oznacza, że Bóg, Stwórca, uczynił wszystkie prawa wszechświata i sam je wypełnia. On sam jest standardem e, wszelkich praw. And he is the guarantee or he makes sure that those laws will be fulfilled. I on też e, zapewnia wypełnienie tych wszystkich praw. He judges others in accordance with his laws. Kiedy Bóg sądzi, to sądzi ludzi na podstawie ustanowionych przez Niego praw. And he himself shows the example of the enforcement of those laws. I on sam jest e, przykładem e, tego, który pilnuje, czy dba o to, żeby jego prawo było przestrzegane. Bóg też ma wszelką moc, aby, e, aby pilnować, że jego prawo jest przestrzegane. Uh, and though sometimes he may modify his laws, for example in the book of Joshua 10:5 i chociaż e, czasami Bóg jest wolny, by lekko zmodyfikować e, ustanowione przez niego prawa, tak jak widzimy to miało miejsce w księdze Jozułego w dziesiątym rozdziale i 5 wierszu. Y, you remember when the sun uh, remained in the zenith uh, over Gibeon. Pamiętacie, że tam Bóg zatrzymał słońce, kiedy toczyli walkę nad Gibeonem. Z naszej perspektywy to jest e, zaburzenie e, tych e, naturalnych praw, które Bóg ustanowił. But for God who created all these stars and the planets, he could stop the sun for for some time without uh, compromising his own uh, character. Natomiast dla Boga, który ustanowił te wszystkie prawa, które rządzą wszechświatem, nie było w tym niczego, co y, by przeczyło prawości jego charakteru. Bóg mógł to zrobić. So even if he modifies his own laws, it never defiles his nature. Nawet jeśli Bóg w jakikolwiek sposób modyfikuje ustanowione przez siebie prawa, to nie czyni tego w taki sposób, który by w jakiejkolwiek, e, w jakiejkolwiek mierze wpływał na prawość jego własnego charakteru. I oczywiście Bóg nigdy nie neguje e, prawa moralnego, które ustanowił. Okay. Uh, yesterday I think uh, it was once again uh, once again uh, stated and restated and reinforced that God is not one attribute. Wczoraj e, wielokrotnie było to powtarzane i e, w różny sposób podkreślane, że Bóg nie ma tylko jednego atrybutu. I, I could assume that tomorrow you will hear it again. I zakładam, że jutro znowu o tym usłyszymy. Because every time we focus on one attribute or uh, highlight one attribute, it doesn't mean that God is only righteousness in this particular case. Musimy o tym pamiętać, że za każdym razem, gdy omawiamy jakiś atrybut, to nie oznacza, że Bóg posiada tylko ten atrybut i że to jest wszystko, co wiemy o Bogu. God is unity of all attributes, uh, working together in harmony with each other. Bóg ma wiele atrybutów, i one wszystkie są w nim prawdziwe i współdziałają w harmonijny sposób ze sobą. So let's look briefly at the interaction of righteousness of God with other attributes of God. I dlatego spróbujmy teraz e, przyjrzeć się, w jaki sposób Boża sprawiedliwość współdziała harmonijnie z Jego innymi atrybutami. Uh, when we read from Romans 1:17, we already saw at least the interaction between God's righteousness and God's faithfulness. Czytając pierwszy rozdział listu do Rzymian, 17 wiersz, widzimy tam pewną interakcję między Bożą sprawiedliwością i Jego wiernością. That uh, uh, verse doesn't say that God is faithful, but it does say that we need to have faith, which mean which makes God faithful, or well, which uh, reinforces that God is faithful. Co prawda ten wiersz nie mówi o Bożej e, wierności bezpośrednio, natomiast mówi o Bożej sprawiedliwości i naszej wierze w Niego, która odnosi się i podkreśla Jego wierność. And this phrase, tzedek imuna in uh, the Hebrew language, y, Zwrot Sadek imuna w języku hebrajskim is uh, not a unique one. It repeats every once in a while in the Old Testament. Y, nie jest y, tylko w księdze Habakuka w drugim rozdziale i czwartym wierszu, do którego ten list do Rzymian się odnosi, ale znajduje się jeszcze w innych miejscach Starego Testamentu. Ten sam zwrot czyli sprawiedliwość. E, what does it mean? Mm, it's oh, uh, righteous faithfulness. Czyli e, sprawiedliwa wierność. Okay, so let's talk about the interaction of justice, grace, mercy and long suffering all in all working together in, in God. Spójrzmy więc jak te cechy Bożego charakteru, jak jego atrybuty sprawiedliwości, łaski, miłosierdzia i Bożej cierpliwości ze sobą współdziałają. Uh, let's go back to the book of Romans. Ponownie spójrzmy na kilka wierszy z listu do Rzymian. And we will see how the uh, well those various uh, perfections of God work together to bring us to salvation. I zobaczmy jak te różne cechy Bożego charakteru prowadzą nas do zbawienia. Okay, let's, let's read from Romans 3, verses 21 through 26. Trzeci rozdział listu do Rzymian, wiersze od 21 do 26. And if I interrupt Paolo, I will just point out on this particular attribute and then on a different attribute and how they work together. I będziemy tutaj się zatrzymywać i przyglądać się właśnie tym różnym atrybutom Boga, w jaki sposób one ze sobą współdziałają. Teraz zaś, niezależnie od prawa, została objawiona sprawiedliwość Boża. Okay, so this is the righteousness of God, sprawiedliwość Boża. A więc tutaj widzimy pierwszy atrybut, o którym dzisiaj mówimy, Boża sprawiedliwość i to Boża sprawiedliwość poświadczona przez prawo i proroków. Sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa. Okay. So uh, when we talk about faith uh, on our part, we always need to remember that our faith is guaranteed by the faithfulness of God. I tutaj mówimy o naszej wierze, wierze w Jezusa Chrystusa, i pamiętajmy, że gdy odnosimy się do naszej wiary, ona jest ściśle związana z wiernością Boga, bo tylko wtedy możemy Mu ufać, jeżeli On sam jest wierny. A więc możemy tutaj zestawić sprawiedliwość Boga z wiernością Boga, która, która wynika też, czy, czy wiąże się z naszą wiarą. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im Bożej chwały. Usprawiedliwieni są darmo z Jego łaski. Usprawiedliwieni. Czyli um, mamy tutaj kolejne słowo. Okay, that's again, we are compared to the righteousness of God or to the justice of God. A więc widzimy, że tutaj usprawiedliwieni odnosi się do naszego przyrównania z Bożą sprawiedliwością. Usprawiedliwieni darmo z Jego łaski. Jego łaski. Grace. A więc mamy łaskę. Okay. So you see that uh, righteousness coupled with faithfulness brought about his grace. Sprawiedliwość połączona z wiernością objawia się w Jego łasce. Przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie, którego Bóg już wcześniej ustanowił przebłaganiem. Okay. Przebłaganie? Przebłaganie. Okay. In English it's propitiation. Tak, to jest takie trudne słowo po angielsku, propitiation. But it goes all the way back into the Old Testament where in the temple there was something that was called the mercy seat. To odnosi się do świątyni, w której na Arce Przymierza znajdowała się ta pokrywa, która była nazywana siedliskiem miłosierdzia. So A więc to, to, ta pokrywa Arki świadczyła o Bożym miłosierdziu which means that God was not uh, enforcing the punishment, even though the, the sinner uh, um, uh, deserved that punishment. I to było świadectwo tego, że Bóg w swoim miłosierdziu nie karał grzesznika, który zasługiwał na karę. So we have righteousness and faithfulness of God. A więc mamy sprawiedliwość i wierność Boga uh, well, through grace of God, przez łaskę Boga that, uh, implemented the mercy of God, która wiąże się z miłosierdziem Boga okay, I czytamy dalej którego już wcześniej Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę okay. w Jego krwi And then again, faith, which is faithfulness of God. Ponownie mamy wiarę, która odwołuje się do Bożej wierności dla okazania swojej sprawiedliwości. Ponownie mamy sprawiedliwość poprzez nieuwzględnienie wcześniej popełnionych grzechów w okresie powściągliwości Boga. Mm -hmm. Powściągliwości, uh, it means it is um, i think it's a synonym, synonym of uh, long suffering or patience of God. To słowo powściągliwość Boga jest synonimem Jego cierpliwości, And tego, że Bóg y, cierpliwie coś znosi. Uh, I don't think we have studied uh, uh patience of God yet. Jeszcze nie zajmowaliśmy się cierpliwością Boga w odniesieniu do Jego atrybutów. I to też jest fascynujący atrybut, Boża powściągliwość. Mm-hmm. dla okazania swojej sprawiedliwości ponownie w teraźniejszym czasie, aby On był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, kto jest z wiary Jezusa. I am fascinated, I'm amazed at this text and how rich it is with the attributes of God. Jestem zafascynowany bogactwem atrybutów Boga zawartych w tym tekście. And this is a very complex and complicated text because it describes how we get right before God or how we are viewed as right, uh, right before God. Jest to bardzo cenny i bogaty tekst, ponieważ objawia nam i naucza nas, w jaki sposób możemy doświadczyć usprawiedliwienia przed Bogiem i być sprawiedliwymi w Bożych oczach. And when we talk about our righteousness as uh, people, as God's creation, saved uh, people, and which I hope will do after the break. Kiedy mówimy o naszej sprawiedliwości jako Bożych stworzeń odkupionych w Chrystusie, o czym być może więcej powiemy jeszcze po przerwie, y, musimy sprecyzować, w jaki sposób ta sprawiedliwość staje się naszym udziałem. But let's uh, evaluate again uh, this uh, passage that we have just read. I ponownie spójrzmy na ten fragment, który właśnie przeczytaliśmy. Let's give some definitions. I spróbujmy teraz y, podać kilka definicji. So justice is a well-deserved reward or punishment for what has been done. Sprawiedliwość jest zasłużoną nagrodą lub zasłużoną karą za to, co zostało zrobione. And the uh, standard is, uh, or the, uh, um, uh, the reward or the punishment will be determined according to the standard. I e, nagroda albo kara odnosi się do ustanowionego standardu. So if it's in accordance with the standards, then it will be a reward. Jeśli postępowanie zgadza się z ustanowionym standardem, to rezultatem jest nagroda. If it's in violation of the law or the standard, then it will be the punishment. Jeśli natomiast postępowanie jest przestępstwem prawa lub też odrzuceniem czy niezgodnością ze standardem, wtedy rezultatem jest kara. So we will always receive God's right, uh, justice on us. My więc zawsze doświadczamy Bożej sprawiedliwości na nas. Um, rather, we as the creation. My, mówię tutaj ogólnie, jako o wszystkim, o, o całym stworzeniu. we or the standard of the of ponieważ jako Boże stworzenie albo żyjemy zgodnie z ustanowionymi przez Boga standardami, albo od nich odstępujemy. Uh, the question is, will we receive the punishment or the reward? Pojawia się więc pytanie, czy otrzymamy nagrodę, czy otrzymamy karę. And this is where mercy comes in. I tutaj wchodzi, wkracza na scenę mi miłosierdzie Boże. Because mercy is when God does not execute the punishment that we deserve. Ponieważ miłosierdzie objawia się wtedy, Boże miłosierdzie objawia się wtedy, gdy nie otrzymujemy kary, na którą zasługujemy. And then grace is when God's goodness or God's uh, pleasure or God's favor is um, Uh, is executed on us when we don't deserve it. Natomiast następnym krokiem jest łaska, która objawia się w naszym życiu wtedy, gdy otrzymujemy od Boga różne błogosławieństwa, otrzymujemy od Boga różne dary, na które nie zasługujemy. Moreover, we, uh, we receive this favor, grace, when we deserve anger or wrath. Tak naprawdę Bóg udziela nam swojej łaski, kiedy my zasługujemy na Jego gniew, na Jego karę. Which brings us to patience, co prowadzi nas do Bożej cierpliwości. Uh, which is when God is waiting long enough, gdzie Bóg czeka przez długi czas, before he expresses his anger or wrath on us. zanim objawi swój gniew czy swoją, swoje niezadowolenie z naszego powodu. So, in this passage that we read, y, na podstawie tego fragmentu z listu do Rzymian, który czytaliśmy, God has been, is and will be just all the time. Bóg był, jest i będzie sprawiedliwy. And because we violated his standards, i chociaż my y, odstąpiliśmy od Jego standardów, we deserve punishment. w rezultacie na co, w rezultacie czego zasługujemy na karę. And because God is patient, He doesn't give us punishment right away. Ale Bóg, który jest cierpliwy, nie kara nas natychmiast. And by not giving us punishment, He shows His mercy i nie karając nas od razu, okazuje swoje miłosierdzie. And vice versa, he does not only uh, not give us his punishment, he gives us his pleasure, which is grace. Co więcej, nie tylko nie wylewa na nas swojego gniewu, ale wręcz przeciwnie, udziela nam tego, co dobre, zbawia nas, co jest wyrazem Jego łaski. Okay. So that's a very fascinating portion of scripture, and I couldn't uh, just uh, leave it alone. It's, it's a very, very rich uh, part of scripture. To jest tak fascynująca i tak bogata część Bożego Słowa, że nie byłem w stanie tak po prostu przejść nad nią bez y, omówienia jej bardziej szczegółowo. And I'm not going to spend uh, more time on the interaction of goodness and righteousness, which you can see in Romans uh, chapter 2. I nie poświęcę już tyle czasu na interakcję między Bożą dobrocią a Jego sprawiedliwością, o której możemy przeczytać w drugim rozdziale listu do Rzymian, w wierszu od trzeciego do szóstego. So this will be a homework. To będzie wasze zadanie domowe. You can read it on your own. Zachęcam was do przeczytania we własnym zakresie. And just briefly I will mention about how God's righteousness and peace work together. Jeszcze tylko króciutko e, powiem o tym, w jaki sposób Boża sprawiedliwość i pokój współdziałają ze sobą. Uh, I think we've already talked about peace, the peace of God. Już mówiliśmy o Bożym pokoju. Pokój, o którym e, Biblia mówi, to nie tylko brak konfliktu. But it's also the absence of chaos. Ale to także brak chaosu. And if it's the lack of uh, chaos, it means that all the laws, all the standards are working together well and are observed well. Brak chaosu oznacza, że wszystkie prawa i standardy y, działają we właściwy sposób. And which means that there should be a justice or righteousness uh, working actively. Co oznacza, że w aktywny sposób powinna się przejawiać sprawiedliwość. And look how James describes it in James 3:18. I zobaczmy, jak Jakub e, w swoim liście do tego się odnosi. E, list Jakuba, trzeci rozdział i wiersz e, osiemnasty. A owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju tym, którzy czynią pokój. Innymi słowy, jeśli chcesz sprawiedliwości, Bring peace. Przynieś pokój. Or sow the seed of peace. Albo, jak tutaj Jakub mówi, zasiej ziarno pokoju. And uh, a very similar passage comes uh, to us from the Sermon of the Mount, on the Mount by Jesus in Matthew chapter 5 verses 9 and 10. Podobną myśl znajdujemy w kazaniu na górze Pana Jezusa które, słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, wiersz dziewiąty i dziesiąty. Uh, uh, Mamy tutaj dwa błogosławieństwa. And the peacemakers are uh, coupled with those who are persecuted for the sake of righteousness. I y, pokój, to błogosławieństwo pokoju jest powiązane z doświadczeniem tych, którzy są prześladowani z powodu sprawiedliwości. Szczęśliwi albo błogosławieni wprowadzający pokój, gdyż oni będą nazwani synami Boga. Błogosławieni albo szczęśliwi prześladowani z powodu sprawiedliwości, gdyż ich jest Królestwo Niebios. So those who bring peace, those who are peacemakers, will probably be persecuted for the sake of the righteousness of Christ. Ci, którzy wprowadzają pokój, w rezultacie tego wprowadzania pokoju doświadczają prześladowań z powodu sprawiedliwości. Okay, so that uh, tells us that righteousness and peace of God are very a więc widzimy tutaj bliskość e, sprawiedliwości i pokoju. Just like we said that all attributes of God work together in harmony uh, in all of the essence of God. Tak jak już wcześniej podkreślaliśmy wielokrotnie, że wszystkie Boże atrybuty działają w pełnej harmonii ze sobą w Bogu. Okay, now let's take a break and after we come from the break, let's talk about the righteousness of Christ and then the righteousness of man. Zróbmy teraz może 15-20 minut przerwy i po przerwie zajmiemy się jeszcze sprawiedliwością Chrystusa i sprawiedliwością człowieka w Chrystusie. Okay, I, I had one comment during the break. W czasie przerwy ktoś przyszedł do mnie z jedną uwagą. Uh, and uh, how why do I call the faithful God? Or, why do I call God faithful? when we have faith. Y, I tutaj była kwestia, y, w jaki sposób y, wierność Boga wiąże się z naszą wiarą. Uh, just briefly, the, the word faithful and the word faith come from the same root. Zarówno wiara, jak i wierność mają ten sam znaczeniowy rdzeń. In Greek it's pistis. W języku greckim to jest słowo pistis. And the word faithful means worthy of faith. Natomiast y, wierny oznacza ten, który jest godny wiary. So when we believe in God, when we have faith in God, we put our faith in the one who is worthy of faith. Gdy więc my pokładamy wiarę w Bogu, to czynimy to dlatego, że On jest godzien wiary, czyli wierny. Um, and so every time we truly believe, więc za każdym razem, gdy prawdziwie wierzymy, God reveals to us as the faithful God. Bóg objawia się nam jako wierny Bóg. Okay. Let's talk about the righteousness of Christ. Przejdźmy więc do sprawiedliwości Chrystusa. Uh, well, everything that we talked about the righteousness of God. Do tej pory cały czas mówiliśmy o sprawiedliwości Boga. Applies to Jesus because he is God. I to wszystko odnosi się też do Jezusa, ponieważ on jest Bogiem. But also as a son, ale również jako Boży syn Jesus Christ was completely obedient to the Father. Jezus, będąc na ziemi, był całkowicie poddany i posłuszny Ojcu. In order to Aby zobrazować i stać się wzorem absolutnej, absolutnego posłuszeństwa. And also in order that his righteousness be applicable or imputed to us. I y, sprawiedliwości, która w rezultacie naszej wiary w Niego zostaje nam przypisana. And because Jesus was righteous and is righteous, ponieważ Jezus był i jest sprawiedliwy, He fulfills the role of the advocate or the intercessor. Y, sprawuje też rolę pośrednika i adwokata. Let's talk uh, let's read from 1 John 2:1. Y, przeczytajmy fragment z pierwszego listu Jana, drugi rozdział i wiersz pierwszy. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Um, so Jesus is righteous. Jezus jest sprawiedliwy. And he is our advocate. I On jest naszym adwokatem. And also sometimes we ask a question, why Jesus had to spend 33 years on the earth? Czasami ludzie zadają pytanie, dlaczego Jezus musiał spędzić 33 lata na ziemi. Pamiętam, jak R.C. Sproul powiedział kiedyś, uh, jeśli Jezus wystarczyłoby, żeby umarł i zmartwychwstał, he could have done it in a weekend. mógłby to zrobić w trakcie jednego weekendu. But he did spend 33 years on earth being the full-blown man. Ale on spędził 33 lata żyjąc na ziemi w pełni jako człowiek. And he himself answered this question why he had to spend all these 33 years. I sam Jezus odpowiedział nam na to pytanie, dlaczego musiał spędzić 33 lata na ziemi. Which is to fulfill the righteousness and to identify with us so we could be righteous. Po pierwsze, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, a po drugie, aby zidentyfikować się z nami, abyśmy my, wierząc w Niego, mogli uzyskać Jego sprawiedliwość. Let's read from Matthew 3, verses 13 15. Uh, Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza z trzeciego rozdziału od 13 do 15 wiersza. Wówczas Jezus przybył z Galilei nad Jordan do Jana, aby dać się ochrzcić przez niego. Jan jednak powstrzymywał go, mówiąc, to ja mam potrzebę być ochrzczony przez ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus odpowiedział mu, ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. So uh, he didn't have to be baptized. Jezus nie musiał być ochrzczony. He didn't need to be baptized. Nie potrzebował chrztu. There was nothing he needed to repent of. Nie było nic, z czego Jezus miałby się opamiętać. But he was baptized so that he says we should fulfill all righteousness. Ale Jezus e, przyjął chrzest, ponieważ mówi, że należy wypełnić e, wszelką sprawiedliwość. And all of his life he showed the example of total commitment and total fulfillment of the law. I przez całe swoje życie Jezus e, podkreślał i e, uosabiał całkowite oddanie się Bożemu prawu i doskonałe wypełnianie tego prawa. And so since he fulfilled all the law, we can uh, be identified with him. I dlatego, że on wypełnił wszelkie prawo, to my identyfikujemy się z nim. And as, as he was the son of God, by faith in him we can be the adopted sons of God. On jest synem Boga, natomiast my identyfikując się z nim, stajemy się adoptowanymi synami Boga. Okay, and let's read from Galatians 4, 4 and 5. List do Galacjan, czwarty rozdział, wiersz czwarty i piąty. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, który narodził się z kobiety, narodził się pod prawem, aby wykupić tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. Uh, let's also briefly talk about the, uh, the attribute of righteousness as communicable porozmawiajmy jeszcze o tym, w jaki sposób sprawiedliwość jest tym y, atrybutem, którym Bóg się z nami w jakiś sposób dzieli. Uh, uh, Na samym początku wczoraj przypominaliśmy o tych dwóch rodzajach atrybutów Boga. Tych, które są y, komunikatywne, którymi Bóg się z nami dzieli i tymi, które nie są komunikatywne, czyli którymi Bóg z nami się nie dzieli albo dzieli się z nami w dużo mniejszym stopniu. So the righteousness of God is probably the most communicable <coughs> because God actually uh, expects us to comply with his standards. Jeśli chodzi o sprawiedliwość Boga, jest to chyba najbardziej komunikatywny atrybut, którym Bóg chce się z nami dzielić, wręcz oczekuje od nas tego, byśmy żyli według Jego standardów sprawiedliwości. Y, w Starym Testamencie znajdujemy około 500 odniesień do tego słowa cedek, sprawiedliwy. And only a few uh, i tylko niewiele z nich odnosi się do samego Boga. Uh, the rest of them uh, apply to the uh, uh, to us, to men. Zdecydowana większość tych referencji w Starym Testamencie odnosi się do ludzi. So we can and we must be righteous. Możemy i wręcz musimy być sprawiedliwi. The question is Whose righteousness is it that we can possess? Pojawia się pytanie, jaką sprawiedliwość albo czyją sprawiedliwość posiadamy? Most of the time we try to have our own righteousness. W większości przypadków staramy się kształtować i posiadać naszą własną ludzką sprawiedliwość. And uh, we try our best to be righteous in our own strength. E, dokładamy wszelkich starań, aby być sprawiedliwi dzięki naszym wysiłkom. Uh, however, God is very clear uh, if he approves of this kind of righteousness. Bóg natomiast bardzo wyraźnie mówi nam, jaki jest Jego stosunek do tego typu sprawiedliwości. Let's read from Isaiah 64:6. Znacie dobrze ten fragment z księgi Izajasza 64 rozdziału, wiersz 6. E, Staliśmy się nieczyści i to my wszyscy, jak podpaska w miesiączce, jest cała nasza sprawiedliwość. I więdniemy jak liść, my wszyscy, a nasze winy unoszą nas jak wiatr. So we cannot by nature fulfill all God's standards. W naszej ludzkiej naturze nie jesteśmy w stanie sprostać Bożym wymaganiom i Jego standardom. Ponieważ nasza ludzka natura jest e, przeżarta grzechem. Which means that we are born already not being able to comply with all of the standards of God. Co oznacza, że rodzimy się w takim stanie skażenia grzechem, że nie jesteśmy w stanie sprostać słusznym, sprawiedliwym Bożym wymaganiom. So we need some kind of different righteousness that we could obtain somehow. W związku z tym potrzebujemy uzyskać inną sprawiedliwość od tej, do której sami z siebie jesteśmy zdolni. And it is the righteousness of Jesus Christ himself that can be ours. I to właśnie sprawiedliwość samego Jezusa Chrystusa musi stać się naszym udziałem. And uh, it, uh, the question is how can we obtain this kind of righteousness? I pojawia się ważne pytanie, w jaki sposób uzyskać taką sprawiedliwość. Let's read from Genesis 15:6. Przeczytajmy e, z Księgi Rodzaju, 15 rozdział i wiersz 6. Wówczas uwierzył Jahwe, a on poczytał mu to za sprawiedliwość. Uh, so Abraham was asked or commanded by God to do many things. Abraham został poproszony, czy Bóg nakazał Abrahamowi, by uczynił wiele różnych rzeczy. And Abraham was for the most part obedient to God. I w wielu przypadkach Abraham był posłuszny Bogu. And it's definite that Abraham really believed in God. I nie ma wątpliwości co do tego, że Abraham wierzył w Boga i ufał Bogu. But in this particular case, Abraham had nothing to do about what God told him. Ale w tym przypadku, w którym e, w kontekście którego znajduje się ten wiersz, Abraham nie miał nic do zrobienia. Because God told him, look at the sky, count the, uh, stars and see this is how many um, descendants you're going to have. Ponieważ Bóg e, mówi do Abrahama, popatrz na niebo, na to mnóstwo gwiazd, które e, jeśli jesteś w stanie zliczyć, to policz. I mówi, tak liczne będzie twoje potomstwo. And e, Abraham believed. I Abraham w to uwierzył. He didn't do anything. Nic nie zrobił. He didn't go. Nigdzie nie poszedł. He didn't make anything. Niczego nie wykonał. But just believed. Po prostu uwierzył. And it says that God imputed it or declared him righteous. I czytamy tutaj, że Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość, czyli uznał go za sprawiedliwego. Uh, let's also read from Romans 4:5. Przeczytajmy również fragment z listu do Rzymian z czwartego rozdziału, wiersz piąty. Well, uh, actually chapter 4 talks a lot about Abraham and how he believed and how he was declared righteous. I ten właśnie czwarty rozdział listu do Rzymian bardzo wiele mówi na temat Abrahama i tego, w jaki sposób on uzyskał sprawiedliwość. Verse Przeczytajmy więc piąty wiersz. Nie pracującemu zaś, ale wierzącemu, temu, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiarę poczytuje się za sprawiedliwość. I przeczytajmy jeszcze wiersze od 23 do 24. Nie napisano zaś tylko w odniesieniu do Niego, że poczytano jedynie Jemu. Uczyniono to również w odniesieniu do nas, którym miało to być poczytane i którzy wierzą w Tego, który wzbudził Jezusa, naszego Pana z martwych. So it brings the uh, link between Uh, well, Abraham as our forefather uh, and from Jesus to us. I widzimy tutaj ścisłe powiązanie Abrahama i jego usprawiedliwienia, Jezusa Chrystusa i nas, którzy wierzymy Jezusowi. Just like Abraham was declared righteous only because he believed the promise of God. Tak jak Abraham który został ogłoszony przez Boga sprawiedliwym tylko dlatego, że uwierzył Bogu. We, when we trust uh, Jesus Christ who died for us, Podobnie my, gdy wierzymy Jezusowi Chrystusowi, który umarł za nas, możemy zostać uznani i ogłoszeni przez Boga sprawiedliwymi. Uh, so in, in short, uh, well, again, you can, you can take notes uh, so we can save some time uh, of these scriptures and you can see the examples of the just or righteous men and women recorded in the Bible. Tutaj macie referencje biblijne. Nie będziemy ich wszystkich czytać, ale jeżeli chcecie, możecie zapisać je, ponieważ one zawierają przykłady ludzi, którzy przez wiarę zostali ogłoszeni sprawiedliwymi. Uh, what, uh, I just want to make one little reference. I think it's very important in Poland uh, as a very Catholic country. Chciałbym tylko do jednej z tych osób się odnieść, dlatego że Polska jest y, rzymskokatolickim krajem. There are two references to Matthew 1:19 and Luke 2:25. Mamy tutaj e, odniesienia do Ewangelii Mateusza 1:19 i Łukasza 2:25. Where two characters, namely Mary's husband Joseph and uh, uh, uh, uh, old Simeon. Mamy tam e, dwie osoby. Najpierw e, w Ewangelii Mateusza mowa jest o Józefie, mężu Marii, a następnie w Ewangelii Łukasza mamy tego sprawiedliwego Symeona, który był e, w świątyni. Uh, what is interesting, these two characters are called righteous. Co jest ciekawe, to e, obie te osoby zostały nazwane sprawiedliwymi. Ale w trakcie tego e, objawienia świątecznego, czyli w kontekście narodzenia Pana Jezusa, Maria nigdzie nie jest nazywana sprawiedliwą. And it's interesting, especially in a Catholic country like Poland, to see that she is, has never been mentioned as righteous. To jest ciekawe, szczególnie w kontekście e, rzymskiego katolicyzmu, że Maria nigdzie nie jest nazywana sprawiedliwą. Chociaż oczywiście wierzymy, że była sprawiedliwa, przez wiarę w swojego Syna. And this brings us to a very controversial point which is on the screen in the blue print. To prowadzi nas do bardzo kontrowersyjnego e, punktu, który tutaj na naszym ekranie jest e, na niebiesko zaznaczony na dole. How do we become righteous? W jaki sposób my uzyskujemy sprawiedliwość? W jaki sposób stajemy się sprawiedliwi? When the uh, translators of the uh, Greek uh, New Testament were trying to translate it into Latin, gdy tłumacze Nowego Testamentu próbowali przetłumaczyć te słowo na język łaciński, they couldn't come with a good enough translation of this concept of declaration of righteousness mieli problem ze znalezieniem dobrego odpowiednika y, wyrażenia, które oznacza ogłoszenie sprawiedliwym. And they tried to, uh, and they came up with the word justificare, i y, wymyślili czy znaleźli takie słowo justificare, which is literally translated as made righteous. które literalnie tłumacząc oznacza uczynić sprawiedliwym. And uh, so, uh, according, if you, if you read the Bible in the Latin translation, and you see this uh, word used as being made righteous, więc jeśli czytacie Biblię po łacinie i natrafiacie na to słowo, które oznacza być uczynionym sprawiedliwym, you can make an assumption that by trying hard by doing something, by committing some works, you can eventually become righteous. Możecie dojść do wniosku, że jeżeli będziecie się bardzo starać i wykonywać wiele dobrych uczynków, to w końcu staniecie się, zostaniecie uczynieni sprawiedliwymi. But the case of the matter is that we cannot do enough works to become or to be made righteous Problem w tym, że nie jesteśmy w stanie wykonać tyle dobrych rzeczy, żeby w końcu stać się sprawiedliwymi, czy zostać uznanym, uczynionych sprawiedliwymi, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi. Uh, and, uh, we can only be declared righteous. Możemy jedynie być ogłoszeni sprawiedliwymi. Which means that God looks at us. Co oznacza, że Bóg patrzy na nas. He sees us as sinful. Widzi naszą grzeszność. He sees us imperfect. Widzi naszą niedoskonałość. But there is this advocate that stands before, uh, between God the righteous judge. Ale jest sprawiedliwy adwokat, który stoi pomiędzy sprawiedliwym sędzią and us un unjust, imperfect, uh, unrighteous. I między nami, którzy jesteśmy niesprawiedliwi i grzeszni. We look at Jesus, we believe, we trust in him. Patrzymy na Jezusa, ufamy mu, wierzymy w niego. And the righteous judge also looks at Jesus. I sprawiedliwy sędzia też patrzy na Jezusa. As he considers our criminal case biorąc pod uwagę nasze przestępstwa. A jako, że Jezus jest naszym reprezentantem, jest naszym adwokatem, jest naszym orędownikiem. When God looks at us, he actually sees in front of us the righteous son of God. Gdy Bóg patrzy na nas, patrzy na nas przez Jezusa i widzi jego sprawiedliwość, sprawiedliwość Bożego Syna. So he sees his righteous son and he says, you are declared righteous. Patrząc więc na swojego sprawiedliwego Syna, ogłasza nas sprawiedliwymi. And then uh, there comes the question, okay, what about our sins? I pojawia się pytanie, no ale co z naszymi grzechami? God, as a, right, as a righteous judge, has already condemned and punished all our sins on the cross where Jesus was sacrificed. Bóg jako sprawiedliwy sędzia już osądził nasze grzechy i już e, ukarał je na krzyżu Golgoty w osobie Jezusa Chrystusa, który tam umarł za nas, w nasze miejsce. So, do we have righteousness? Czy więc my posiadamy sprawiedliwość? Is, uh, Tak. Is it our righteousness? Czy to jest nasza własna sprawiedliwość? No. Nie. It is the righteousness of Jesus that is credited or counted to our account. To jest sprawiedliwość Jezusa, która została nam przypisana, czyli jakby zaliczona na nasze konto. Uh, will we ever become righteous or be made righteous? Czy kiedykolwiek staniemy się sprawiedliwi? Uh, yes. Tak. When we are totally free of our sinful nature. Kiedy całkowicie zostaniemy uwolnieni od naszej grzesznej natury. And this will happen when we actually see Jesus. A to wydarzy się wtedy, gdy ujrzymy Jezusa w, w rzeczywistości, nie tylko wiarą. And we can read 1 John Uh, chapter 3, verse 2. O tym możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, y, w drugim rozdziale. Drugi rozdział, drugi wiersz. Uh, chapter Trzeci, trzeci rozdział. Y, trzeci rozdział, drugi wiersz. Pierwszy list Jana. Shall I read it? Yes. Ukochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga a jeszcze nie okazało się, kim będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. So we are righteous, but we are not quite yet righteous. Jesteśmy więc sprawiedliwi, chociaż jeszcze w naszym doświadczeniu nie jesteśmy w pełni sprawiedliwi. Czyli jesteśmy już przez Boga ogłoszeni jako sprawiedliwi, uznani jako sprawiedliwi, ale dopiero gdy zobaczymy Go twarzą w twarz, wtedy będziemy w całej pełni uczynieni sprawiedliwymi. Yet, czy więc e, możemy doświadczać e, praktycznej sprawiedliwości w naszym życiu, gdy jesteśmy tutaj teraz na ziemi? Yes, as we follow Jesus steps while we are living on earth. Tak, jeśli wstępujemy w ślady Jezusa, żyjąc tutaj na ziemi. Let's read from 1 Peter 2 verses 21 through 23. Przeczytajmy fragment z pierwszego listu Piotra, drugiego rozdziału. Wiersz 21 do 23. Na to bowiem zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam przykład, abyście poszli Jego śladami tego, który grzechu nie popełnił, ani w jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy mu ubliżano, nie ubliżał, gdy cierpiał, nie groził, lecz przekazywał sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. So in our practical life, in our everyday life, in the context of suffering, which all, all Christians, all Those who will try to uh, live justly will suffer. Więc w naszym y, praktycznym życiu, w kontekście cierpienia i prześladowań, które są udziałem wszystkich prawdziwych chrześcijan, uh, we can follow the steps of Christ. Jesteśmy w stanie wstępować w ślady Jezusa. We can follow the example of Christ. Czyli naśladować Jezusa. And every time we do that, we will be practically i gdy to czynimy, w praktyczny sposób jesteśmy sprawiedliwi. Paul Podobnie jak apostoł Paweł e, napisał w liście do Galacjan w drugim rozdziale i dwudziestym wierszu uh, nadal jesteśmy na ziemi ale tak naprawdę to życie, które tutaj wiedziemy, nie jest już naszym życiem. Przeczytajmy te słowa z listu do Galacjan 2.20. Paweł mówi, wraz z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję zaś już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz zaś żyję, żyjąc w ciele, żyję w wierze w Syna Bożego, który mnie pokochał i wydał samego siebie za mnie. Okay. Uh, so can we be grateful for God's righteousness? Czy powinniśmy być wdzięczni Bogu za Jego sprawiedliwość? Or can we be grateful for God's justice? Czy możemy być e, wdzięczni za Bożą prawość? Yeah. we, we need to be grateful both for God uh, making sure that His standards are upheld. Powinniśmy być wdzięczni za to, że Bóg troszczy się, by Jego standardy były utrzymywane. Uh, and also uh, we need to be grateful to the God of justice because He reinforces His standards. I również powinniśmy być wdzięczni Bogu za to, że On pilnuje tego, by Jego standardy sprawiedliwości były przestrzegane. Because as we read it before in Deuteronomy 32, uh, all His ways are righteous, God is faithful and there is no unrighteousness in Him. Gdyż, tak jak czytaliśmy już wcześniej z Księgi Powtórzonego Prawa 32.4, Wszystkie Boże drogi są sprawiedliwe. Bóg jest wierny i nie ma w Nim żadnej niesprawiedliwości. On jest sprawiedliwy i prawdziwy. Pomódlmy się. Ojcze, jesteś sprawiedliwym Bogiem. And you're the, uh, you're just Jesteś sprawiedliwy. And um, we are unjust, we are unrighteous. My zaś jesteśmy niesprawiedliwi. And yet we have been declared righteous when we trust in you. A jednak ufając Tobie zostaliśmy uznani za sprawiedliwych. Thank you so much for uh, declaring us righteous and one day making us righteous. Dziękujemy za ogłoszenie nas, naszej sprawiedliwości i też za to, że uczynisz nas pewnego dnia w pełni sprawiedliwymi. And let us so uh, strive to know you i pomóż nam wzrastać w poznaniu Ciebie. That we would follow your steps every day of our life abyśmy wstępowali w Twoje ślady każdego dnia naszego życia i w naszym tutaj doczesnym życiu objawiali praktyczną sprawiedliwość. I oby to nasze praktyczne życie było odzwierciedleniem Twojej chwały i oby Tobie zawsze płynęła cała chwała. Modlimy się w imieniu naszego sprawiedliwego adwokata, Jezusa Chrystusa. Amen.